ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ولا مضيق له ولا ضد له ولا ند له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا واولانا واتقانا واضحانا احمدنا احمد الكل محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن العظيم قل إن كنتم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي رواية لمسلم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه یا رسول الله فدای روی زیبایت شوم یا رسول الله فدای روی زیبایت شوم دل ربود عاشقان را پرتو روی شما دل ربود پر را پرتو روی شما اللهم صل على و شفینا و نبینا محمد علی و وصحبه وبارك وسلم یا رسول اللہ میانے ہر دو عالم نیستنی یا رسول اللہ میان ہر دو عالم نیست نیست اتر خوشبوئی مثال عطر سوئ شما اتر خوشبوئی مثال شما اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبین محمدین وعلى آله وصحابه وبارك وسلم عليه یا رسول اللہ نباشات غیر زین درمان دل یا رسول اللہ نباشات غیر زین درمان دل ہست دارو یا شلعابے لال لولو يا شما هست دارو يا شلعب لال لولو يا شما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه حضار گرامی معزز مکرم محترم <clears throat> رشتفیدان ایماندار و دیندار و تقوادار مذهبدار و مسجددار و مکتبدار جوانان قبل از هر چیز ای ایمانی معنوی قرآنی نورانی و دینی جلسه من هم به شما مردم عالم دوست قرآن دوست حافظ دوست و دین دوست شهرستان فنوج تبریک گوشان خداوند متعال ای جلسه درگاه وقت قبول بفرمایید حضار گرامی در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم این بحث یک بحث بسیار طولانی هر یکی، هر قسمتی از این بحث نیاز به ساعتها مذاکره ای هست ولادت با سعادت و طفولیت و رضاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم جوانی و تجارت رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت محنت دعوت توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ زندگانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مکہ کے وسیلے مشرکین پہ پیغمبر رستے ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از مکہ بے مدینہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مدینہ یاران ف... بیان فضیلت یاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فضیلت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان عبادت شب زندہ داری و قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان سفران مسافرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در طول زندگی بیان توصیان و سفارشان و پیشنگویان رسول الله صلی الله علیه و و بیان عاشقان و شیفتگان و فریفتگان و دلسوختگان مکتب رسول الله صلی الله علیه و هر یک نیاز به ساعتها بحثی هست من در مجال کوتاه فقط یک چیزی که ما روزی برای ما نیاز مبرم هست از آب وارتن هم بیشتر نیاز هست چون اگر انسان عام مرسید جان از بین رود ولی ای چیز که من عرض کنگی اگر ایشیم انسان مرسید ایمان از بین رود مروزی نکته ای که بسیار حائز اهمیت برای تمام ما جوان و پیر امیر و فقیر شهری و روستایی عالم و بی علم سواددار و بی سواد محبت و عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضار گرامی یک از ویژگیان و خصوصیتان یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از خصوصیتان تربیت یافتگان و تزکیه شدگان و هدایت یافتگان مکتب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم از دهها و صدها خصوصیت قرآن بیان فرمانے دو در احادیث آتے ہیں عشق و محبت ایمانی و الفت معنوی و دینی که مؤمنان واقعی صدر اول اسلام گو رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها هستند آیانی که قرآن فرمایند اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الصادقون یاران با وفای رسول الله صلی الله علیه و عشق رسول الله محبت رسول الله صلی الله علیه و به طور کامل آینه هستد که ما روز متاسفانه این همه سوسی که در وجود ما بوجود وجود یکی علتی آ ارتباط قوی و معنوی الفت ایمانی امتا هر زن و مرد هر جوان پیر در صدر اول هستد با پیامبر آ ارتباط آ حلقہ مروزی نیسین آ محبت ایمانی آ مودت ایمانی نیسین قرآن مجید در رابطہ اللہ رب العزت فرمائیں قل تم كنتم آباؤكم آبنا خوان وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم ورسوله احب اليكم ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بأمته امتت بگو اگر پدران شما فرزندان شما برادران شما همسران شما قوم و قبیله و اموال شما تجارت شما مساکن و منازل و خانیان شما نزد, نزد شما دوسترند از الله و رسول و جهاد در راه خدا پس شما منتظر بیت الله رب العزت امر و بیارید و بلای و مصیبت برای شما بیارید حضار گرامی مروزی محبت همه چیز در دل ما هست ولی آ چیزی که خیلی کم هست محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان همه ما را الحمدلله هست به نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی تنها ایمان کافی نهن همراه با ایمان محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم کجا محبت همه محبتی که یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم با پیامبر هستند محبت سیدنا ابوبکر صدیق یارغار و جان نصار رسول الله صلی الله علیه و نسبت به رسول الله صلی الله علیه و حسد محبت یک دیگر اصحاب پیامبر صحابیات و دیگر اصحاب پیامبر گو پیامبر صلی الله علیه و حسد بازار گرامی قصه قصه محبت رسول الله صلی الله علیه و عشق رسول الله صلی الله علیه و قصه ایمان در روایات یک پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم کنار خانه کعبه در حال عبادت مشرکین مکه پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم محاصره کنین یکی از مشرکین یه چادر داردن بر گلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم که پیامبر خفه بکن سیدنا ابوبکر صدیق یار غار و جان نصار رسول علیه السلام و یار مزار رسول علیه السلام آئی خبر ابو تیت متوجه بو پیامبر صلی الله علیه و محاصرش کرتا و مشغول اذیت و آزار پیامبرین سیدنا ابو بکر صدیق گوشید اتقتلون رجلا ان یقول ان یقول ربی الله آیا مرد گوشی من رب الله هند آی الله وحدانیت اعلان کن آیا شما به خاطر جرم توحید آره کشید و الکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتیم و شروعش کو برائے زدکوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ای اندازہ سیدنا ابو بکر صدیق جنین تائی کے بینی مبارکی خون ہے ای اندازہ زدکوب بود برائے ابو بکر صدیق آرا ضرب و شتم کنے تائی کے غش شکم بیہوش بود ارزمین زمین کپیت سبحان اللہ قوم قبیلہ ابو بکر صدیق با خبر بین کہ ابو بکر کنار خانے کعبہ جنگ بود بے ہوش ہیں یا ان داخل ایک چادری کنن تو برن تھی تمام قبیلہ جمع بین سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہیں یار غار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہیں بخاطر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم آی لٹوار تھا تا پاس از شب سیدنا ابو بکر صدیق چمان پچکان به محض شک چمان پچکان سیدنا ابو بکر صدیق اولین گپک آئی اظہار کان دوست من آغا من به تعبیر دیگه مولا من راہبر ایمان سرور ایمان دلبر ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی چونے سبحان اللہ چھ محبت ابو بکر گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حسا قوم خیشان آئیے گوشین اے ابو بکر تو بخاطر دوسر یہ اندازہ جناک بوتے کہ تو غش کرتا بیہوش بوتے با ہمیں حالات تو علام ویلکون دوسر نہیں بہرحال قوم موت آیان اتمینان پیدا کرنے کہ ابو بکر علام شفا پیدا کو البته قبل از ایشی اعلان کنین ای مکه مردم ای قرش اگر چنانچه ابو بکر داری ضرب و شتمی که بوتا آئی فوت بکن ما انتقام خونی ریز شما گریم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہوش اید ما تیر سفارش کنین قوم آئی که آره دارو درمان بده ما تی آئی یک دارو درمان آماده کن یارت برای ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اے ابو باکر تو ضرب شاتم بوتے تو جناگ بوتے ای داروان بور شفا پیدا کنے علاج بے گوشی اے مادر تا زمان کہ من آغای وطا مولای وطا رہبر وطا سرور وطا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگینا ملاقات مکنا مہش دارو یہ نورا سبحان اللہ مات پریشانے مادر ابو بکر صدیق پریشانے پریشانے ابو بکر صدیق اوشی برا ام جمیله جست بکن کجایید آقای من وقتی که ابو بکر صدیق وقتی مادر ابو بکر صدیق پیش ام جمیله رود خلاصه کلام آیوشی من چه زانم کجایید محمد صلی اللہ علیه وسلم بری من وقت ابو بکر چارم وقتی پیش ابو بکر ام جمیل گوشی ای ابو بکر محمد صلی اللہ علیه وسلم آقای تو در خانه ارکمین گوشی والله من آرام نگیرم من هرگز راحت نباید تا زمانی که من بلند مکنی مبرید پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق آیه مادر محترمه ارا بغل گرید و بارتی کجا بیت ارکم برای ملاقات رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که ابو بکر صدیق از در وارد بود پیامبر صلی الله علیه وسلم بلند بود ابو بکر در آغوش و در بغل گرید از یک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار زار ہار ہار شروع کم بگیریا از یک طرف ابو بکر صدیق اگرید و حاضرین تمام بگیریا در آئین ابو بکر گوشی فدا کا ابی و امی بی ابی و امی انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی ماس پس پتو قربان یا رسول اللہ الان کہ تو سالی میں من ہیچ پرواہ نہیں سنگ من لٹ وارتا ابو بکر صدیق عزیزان محترم بخاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاطر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹوار شروع گوئے محبت شنوگو عشق هر یک از یاران رسول الله صلی الله علیه و ولی ابو بکر اگر این مقام حاصل کرد این فضیلت حاصل کرد ابو بکر به وسیله همه محبت رسول الله صلی الله علیه و امام و صحابه بود در میان صحابه تمام صحابیان صحابیان ولی در میان آیا یک شخص هست به نام امام و صحابه اهم رسول الله صلی الله علیه آره و آله به عنوان امام تعیین کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر اگر امام الصحابہ بود ابو بکر اگر یار غارن ابو بکر اگر یار مزارن ہنوز کے ہنوز دن در روزہ مبارکہ کنار قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آرامن بخاطر اے محبت بے ہمیں خاطر علامہ اقبال لاہوری آئی در اشعار وات اے سہنے اے پہم بیانکن آنا من الناس بر مولا امام آنا من الناس بر مولائے ما آن کلیم اول سینائے آئے ما آن کلیم اول سینائے آئے ما ہمت او گشت ملت را چو آبر ثانی اسلام غار و بدر و قبر ثانی اسلام غار و بدر و قبر ہر یک از یاران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اگر کسی آنش بیان بکنا یاران با وفای رسول علیہ السلام عاشقان و شیفتگان و فریفتگان و دلباختگان و سوختگان محمد رسول الله صلی الله علیه و حضار گرامی ساعتها وقت هست چون وقت مختصر یکی از دیگری از یاران پیامبر یکی دیگری از عاشقان پیامبر عزیز زمان مروزی عشق نیست در دل من تو واقع دیشین که عشق پیامبر نیست حضرت خبیب زمان که دست مشرکین مکه پای چوبه داری یارین وقتی که در پای چوبه داری یارین یکی از مشرکین مکه گوشی ای خبیب یک گپی بگوش ما تر آزاد کنی به شکتر اعدام بکنی زهگان و چوکان تو یتیم و زن تو بیوه و جنوزام بود یک گپی بگوش ما تر آزاد کنی ویلکنی گوشی چه بگوشان؟ گوشی بگوش همی گپا اگر به جای من ادا محمد صلی الله علیه وسلم آی ببوتیم خیلی بهترات گوشی ای قریش ای مردم مکه والله در هر جایی که آرمان آقای من مولای من رهبر من سرور محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر جا که هست من گوارا این اندازه گوارای نبی که یک سیخ ده درخت خرمایی یک کنتک آی پاده بلا گشماک شو ایگا من بجنا چند اشعار عاشقانه گو این من الشعر لحکمه در صحیح بخاری ای اشعار عاشقانه در بخاری و در کتب حدیث هم موجوده چی گوشت درس عشق داد امت تا قیامت درس محبت با رسول الله صلی الله علیه وسلم ولست ابالی ولست ابالی حين اقتل مسلما ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مسرعي او جوانان، ای عشق لازمی مروچی اگر ما لوٹیں ہر سنی سنی واقعی بھی متبع و پیرو سنت و شریعت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای عشق لازمی ہیں چون سرور عالم اکمل عالم انور عالم اجمل عالم سید الانبیاء نبی الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الزہا بدر الدجا امام الرسول فخر الرسول حادث سبل مولای کل احمد مشتبا محمد مصطفی تمام شما بگوشی صلی الله علیه و سلم جوانان خوب دقت بکنی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمائیں سر جان قربان پر رسول الله فدا کا بھی وہی وہ کل بھی وہ روحی و جسمی یا رسول اللہ یا رسول اللہ قربان اور جوانان نے فنوج مولوی گپ نہیں مفتی فتوا نہیں محقق تحقیق نہیں مشتحد اجتہاد نہیں دانشمند اندیش نہیں محرق تاریخ نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور رہی لال و یاقوت و زمرد ہیں گہر بار ہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چھے گوشی خوب دے غط بکنے شما کی آتے در جلسے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ بے بیت چھے گوشی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہیں من ولده و والدہ و الناس اجمعین او مردم او امت هیچ یکی از شما مؤمن کامل و واقعی و حقیقی نبود سچا و پکای مؤمن نبود تا زمانی که من محمد صلی الله علیه وسلم از فرزند و پدر و مادر و الناس اجمعین از همه مردم من دوست مداری تا زمانی که من دوست مداری از تمام مردم دنیا شما مؤمن واقعی نبید مولانا دامنی رحمه الله در قالب شعر این من شعر لحکمتون فرمائیں تھی حبدار مصطفی مبه او جوانان حبدار مصطفی مبه راضی چتو نبی مبی حبدار مصطفی مبه راضی چتو نبی مبی که گوشت تو هم زندگه پتوی زندگی مبی راهی رسول دویل کتا راهی, راهی رسول دویل کتا شیطانی دم بکاب تگه ذکر نماز دویل کتا روچو شپا آب تگه شنهند عشق ذکر و نماز دویل کتا روچو و و آب تگه وانگ قرآن ویل کتا وانگ قرآن ویل کتا باز کو پسیل رفت گه رازی تیکارا رب نبی شاف پتو نبی مبی رازی تیکارا رب نبی شاف پتو نبی مبی دار مصطفی مبی راضی چطو نبی مبی که گوشت تو هم زندگه پتوی زندگی مبی چون وقت من رو به اتمام باز هم به خاطر ایجاد عشق و محبت رسول علیه السلام مروزی برای ایجاد عشق محبت راه علاج نیست بجز شکما قصه عاشقان باز یاد آیان یاد یادآوری بکنیم یک غلام آزاد شده رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند یک غلام به نام صوبان جوانان نامی کهن خب. جوانان متدین دین دوست عالم دوست فنوش که په سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم گوش دارا غلام نام کیات صوبان صوبان کیسه خوب دقت بکنی یه یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تا زمانے کہ من در مجلس تو قرار گفتا ہوں من جمال جہان آ رہا ہوں نازنین و عالم تاب ترگندہ من بسیار راحت ہوں یا رسول اللہ تا زمانے کہ من در مجلس تو من راحت ہوں ولی از مجلس تو من روان من پریشان بان تا زمانے که بر مگردم تر ملاقات مکنم باز ہم من بیقرار شرب شند عشق یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم در بهشت درجه نبیان بالاترین اگر من در بهشت من جامع بیکم اصلا تر نگندم ولی اگر چنانچه در بهشت به الفرض من همه جا ببید خدا من جا بدن درجه به انبیاء و عموم صالحین جدائیں او هم من تر نگندم یا رسول اللہ گوڑا آ بهشت که من ترم اگیندم آ بهشت پا من بهشت نبی فورا اللہ آیا نازل کام تفسیر ابن جریر ای آیه مبارکه ذکر کن و در تفسیر اے آیا اے واقع احمد شان نزول ذکر کھاں آئے مبارکہ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول کسی کے اطاعت اللہ و رسول بکن آئی در قیامت با انبیاء صدیقین شہدہ و صالحین بہترین رفیقین المرء ما من احبا حضار گرامی اگر چنانچہ مار حب رسول اللہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت ای وقتی قطعا ما حالات تغییر کنیں علتی شک سنت مروز جائے تاسفین جائے تعلمین جای تأثر ما باید به خون گریه بکنیم سنی سنت گریزه سنی سنت ستیزه برای چی؟ محبت رسول الله صلی الله علیه سلم در دلان نیست اگر نه چون وقت رو به اتمام در را شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلی رحم الله در همه کتاب فضائل یک جای یارد قصه لیلا أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار مجنون وقت داخل شهر ليلى ابو در بو بوسیدا وشتی در دیواران محبت در دل ما جا نگرفته ولیکن کسی در ای شهرین در عشق مجازی وقتی که مجنون در بو بوسیدن آیا شی ممکن است که یک محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ببود و محبت سنت رسول علیہ السلام مبوت ہوتا شکل و صورت و ظاہر ہوتا مطابق اغیار و اشرار و فجار و بیگانگان و جانب بکن آیا ممکن ہے یا کہ محبت پیامبر بود محبت اہل بیت پیامبری مبوت محبت پیامبر بود محبت یاران باوفای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوت ہرگز یہ پیم نہیں اگر چنانچه ما را محبت واقعی بود خصوصا با سنت رسول علیه السلام ما روزی بچه ای جوانان ما گویا بازیکن گویا فوتبالیست محبتش ها همه لباس و همه پوشاک و همه هیئت آیان برای واد انتخاب کنیم اگر ما را محبت رسول علیه السلام بودیم سنتان رسول علیه السلام برای ما افتخار نه بلکه سنتان رسول علیه السلام ما حاضرت برای سنت تکه تکه ولی سنت دست مکاشید در الوزار گرامی چیزی که ما روزی بسیار مهم مهمه محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در جلسات باید برنامه و روشکار به یک صورتی بود که آ عشق پیامبر که در صدر اول هست پدا زنده بود پدا محبت ایجاد بود پچی خلاصه کلام لب لباب کلام মাগজে কোরআন রহিমান মাগজে কোরআন রহিমান মাগজে কোরআন রহিমান জান দিন মাগজে কোরআন রহিমান জান رحمت ہو بے رحمت للعالمین ہستے ہو بے رحمت للعالمین درو شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفینا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و گرامی من باز مجددن تشکر کنا از همه شما بلخص از بانیان جلسه عزیز ما جناب مولوی سعید و مولوی عبدالرؤوف صاحب مدیریت مدرسه فنوج و علمای دیگر که آیا همکاریش کو معتمدین ریشتفیدان جوانان تشکر کن از همه شما بلخص از ریاست محترم شورای شهر فنوج که در جلسه حضور برجسته هستین احسن تا بیانگر تدین و تعهد شما و همچنین ریاست محترم آموزش پرورش و دیگر عزیزانی که در جمع هستند که من خبر نیستم مسئولین محترم در پایان یک نکته ای که حائز اهمیت من هم یادآوری بکنن و رفع زحمت بکنند از شما در ایام بصیرت خیلی مهمه بصیرت یعنی هوشیاری بصیرت یعنی حفظ اتحاد و قوت اسلامی بصیرت یعنی دشمن شناسی بصیرت یعنی حکمت و بصیرت رمز و گره گشای ما و شما در ایام لذا حضار گرامی دشمنان اسلام از روز اول یهود و نصارا مروزی هم دشمنان کردل و قسم خورده اسلام در راس استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه و اختلاف و دسی آی برای ایجاد اختلاف دسیسه و تا و حیله کند لذا با و هوشیاری اتحاد باید حفظ بود و قوت دینی حفظ بود از گرایش های مختلف نظریات مختلف تحمل کنک بین و امنیت که مروزی اگر ما جلسه سیرت هست در شهرستان فنوج ایشی به برکت امنیتی اگر امنیتی ما از کجا جلسه گرگ بود حفظ امنیت یکی از واجبات با بصیرت و هوشیاری جوانان ما رشتفیدان ما معتمدین ما علمای ما مسئولین محترم و خدوم و صدوق ما باید ما توتعان دشمنان اسلام و دشمنان کشور عزیز و تخونسا بکنیم اتحاد باید حفظ بود قوت دینی حفظ بود امنی حفظ امنیت از واجبات و آخر دعوانان الحمد رب العالمین